So, yun, tinetest ko lang according to uh, the book I'm reading tonight. Maganda to. Uh, from Ronald Molmisa. Uh, love struck, love mo siya, sure ka ba? And I'm gonna share a uh, part of this book and he is uh, talking about the seven signs of fake love or begging love. All right, so you want to listen to it? I'll just uh, read all of it, okay? So according to his book, uh, basahin ko lang. I just want to share it kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong libro na talagang tumatalakay about uh, you know, yung totoong love. Kasi maraming klaseng love na, na, na experience ng mga tao. Especially yung mga kabataan natin. Seven signs ng peking love. Ano ba ang seven signs? Nagulat ako sa isang shoutout sa Friendster pa, sabi niya dito, a ah, Friendster, ng isang 14-year-old boy. Sabi ng boy, kahit ilang beses pa akong masakta ng dahil sa iyo, di kita iiwan. Di ako susuko. Kahit may isang daang dahilan para iwan ka, hahanapin ko pa rin ang isang dahilan para ipaglaban ka. Naks, no? Ang lalim. Parang, I will do everything for you. Parang kanta lang ni Brian Adams. Yan ang peg niya, yan ang drama niya. Sisirin niya ang Pacific Ocean at uh, aakitin niya ang Mount Everest. Makasama lang ang mahal niya. You know, what many uh, young people consider love may only be infatuation. Ano ba ang infatuation? Infatuation is an intense, uh, short-lived, maikli lang, and irrational passion for somebody, para sa isang tao. Okay, madalas apektado nito ang pag-iisip ng nakakaramdam nito. To further explain this, the qualities of infatuation, okay? Ito daw, nandito daw ang here are the seven major signs ng infatuation which uh, the author of this book calls fake love. Hmm? hindi totoong love. Let's see why. First, one of the signs is what they call the axe effect. Axe yung pabango. Hmm? Sikat ng commercials ng axe. Uh, yung axe cologne sa TV, di ba? Sa buong mundo. Ang mensahe nito, mababaliw ang sinuman o mahuhumaling ang mga babae sa lalaking magsusuot ng pabango ito. Okay? Dahil sa bango ng axe, nawawala sa sarili ang mga babae. Nasa nawawala sa sarili yung bait. Okay? Ang mga babae at susundan nila kahit saan man pumunta ang lalaki. Ang, you know, kung saan man lugar pumunta yung Adonis na yun na gumagamit ng malagayumang pabango. <laughs> so yun, to uh, continue, pagdating sa pag-ibig daw, kalamitang, kalamitang nakatuon sa physical na kaanyuan. Okay? Ang mga nararamdaman ng infatuation. Kapag infatuation lang ang nararamdaman mo, it's more on physical aspect. Hindi lang sa amoy. Okay? <laughs> Alam niyo ba, according sa study, ang kapag daw nagugustuhan mo ang isang tao at nai-inlove ka sa isang tao, it's because of the scent of the person. Scent, yung amoy. At for example, if you are really in love with that person, especially kung uh, asawa mo na siya or boyfriend mo, girlfriend mo, na parang yung pakiramdam mo na siya na lahat, siya ang buhay mo, isa sa factor niyan kasi daw ay ang bango o ang amoy ng tao. Kasi di ba pag inaamoy mo yung mahal mo, hmm, bango-bango naman ang mahal ko. Kahit hindi pa siya naliligo. <laughs> Okay, so to, to, to continue this, the axe effect, one of the signs ng peking love. Infatuation focuses on the physical traits only. Physical, kanyuan. Nagustuhan dahil sa dimples, parang Alden Richard or Aga Mulak. May dimple ba ako? I don't know. Probably. Um, dimple, maputing balat. Okay? Kasing kita ng mga mata, yung mga mahilig sa Korean uh, actors, di ba? Uso-uso ngayon yung mga K-pop, mapuputing ngipin, Okay? O kaya ay dahil sa malamark heras na sa pagsayaw, magaling sa pagsayaw. May mga babae kasing uh, nagugustuhan ng isang lalaki because ang galing sumayaw nito, ang galing kumanta, something like that. It's more on the physical aspect. That's uh, one of the signs ng infatuation. Nagugustuhan ng mga infatuated ang isang tao dahil sa kanyang piling katangian. Pero dahil walang taong perpekto, makakita sila ng ikakadismaya. Okay? Parang mawawalan ka ng gana kasi may isang pare, gustuhan mo siya because of the physical aspect. Oh, ang ganda ng mata. But, just one negative uh, um, na katangian ng tao na makita mo doon, mawawalan ka ng gana bigla. Okay? Uh, kabilang na yung, uy, Halimbawa, sabi ng baba lalaki, Wow, ang ganda niya! Ay, may body odor pala. Then, amoy ng lalaki, o, oh, di ba? Maganda, na-attract siya. But nung naamoy niya yung kiligili ng babae, <laughs> eh, nawalan siya ng gana. So, yun. Ang sabi naman ng girls, Uy, ang cute naman niya. Ay, bad breath pala. Eh, yung cute ng lalaki pero hindi marunong magsipilyo. <laughs> okay. Matapos makita ang kahinaan at uh, masamang katangian ng nagugustuhan, nawawala ang paghangang nararamdaman dahil nakita na yung bad side. So, hindi yung totoong pag-ibig. It's just, a, you know, one of the signs ng infatuation. So, second, first yun na, the axe effect. Second, uh, the kisap mata complex. Kisap mata. Uh, parang blink of an eye. Tama ba? So, infatuation starts and ends fast. Bakit nga ba? Kasi nagbabago ang nararamdaman ng mga infatuated ayon sa kondisyon ng emosyon nila. Sa simula, napakatindi ng spark. Parang gumaganyan-ganyan yung spark niya eh, ng pag-ibig Laging may stars na nakikita ng mga mata. You know, tatawarin ang isang libong kabundukan, mapasaya lang ang minamahal. Hmm. Matatalunan, oh, magtatalunan o oh, mag uh, ano bang tawag diyan sa jump ha magsisitalunan ang mga hormones ng katawan at kanyang ipagsisigawan sa buong mundo na mahal na mahal niya ang kanyang partner okay pero matapos ng ilang araw o linggo lubos na nakilala ang iniirog. Sasabihin sarili, hindi na siya ang dating nagustuhan ko. Nagbago na siya. Ang resulta, ayaw na. Ayaw ko na. Ayaw na. Ayaw na. Okay? Suko na. Pero para pang isang batang nakikipaglaro sa na kapag naasar na dahil sa lagi siyang siya na lang ang taya, iiwan ang kalaro at sasabihin, uwi na ako sa bahay, ayoko na. Parang ganun. Ang infatuated o ang mga infatuated, kapag hindi na nag-enjoy, unti-unti nawawala ang interes sa relasyon. So, isa yan sa mga signs na peke ang love na yan. Hindi yan totoo. So again, yung first, the axe effect, and the second is the kisak mata complex. Third, pito to ha, third, The Crazy For You Syndrome. Parang Madonna lang. Crazy for you. Touch me once and you'll know it's true. Tama ba? Infatuation can make a person disorganized. Nawawala sa, ano, sa pagiging organized. Distracted at hindi siya effective, ineffective. Sabog ang isip. Sabog ang isip niya. Kapag infatuated ka kasi, halos lahat ng tingin mo, feeling mo naroon siya. Ganun yun tumingin ka sa langit, mukha niya nakikita mo. Okay? Uh, nakikita mo sa ulap yung mukha niya. Wow! Look at the sky. He looks like him. <laughs> Alright? Uh, kumain ka sa kantin, nakikita mo yung mukha niya sa plato. <laughs> Hanggang sakali, mukha niya nakikita mo sa mga billboards at posters. In short, hibang na hibang ka hindi mo na maintindihan o iniintindi ang mga nasa paligid mo. Ang mahalaga sa iyo ay lagi kang masaya. And that's number three, crazy for you syndrome. So let's move on. Number four, just the two of us feeling. Again, just the two of us feeling. Infatuated people often isolate themselves, okay? From others or from other people. O umiikot ang buhay na magkasintahan sa kanilang dalawa lamang walang makakapaghiwalay sa kanila. Kahit saan magpunta, laging magkasama at parang yung sinasabing HHWWPSSP. Alam mo ang ibig sabihin nun? Holding hands while walking pasway-sway pa. Ayun, sa school, sa mall, sa parking space, sa uh, pagpili lang lang sa tindahan, magkasama pa sila. <laughs> Kahit minsan sa pagpunta pa ng CR, naka-HHWW pa sila they tend to lose interest in things that used to motivate them. Dati, itong ginagawa nila, namomotivate sila nito, but then, nung na-inlove sila sa isang tao, nawala na yon kasi ang buhay nila doon na lang sa tao yon. Okay? Binitiwan na kasi nila ang dating pinagkakabalahan at nakatoo na lamang sa relasyon. Hindi na napapansin at nabibigyan ng sapat ng atensyon ang mga ibang mahal sa buhay. Like uh, when you are in love, ang nakikita mo lang yung mahal mo, nakakalimutan mo na yung pamilya mo, yung dating mga kaibigan, yung dating kasakasama mo. Okay, kung dati-rati uh, laging present sa mga family affairs, ngayon kailangan pang itanong sa boyfriend o girlfriend, love, pwede ba akong sumama sa kanila? Pwede ba akong mag-attend ng ganito? Dahil meron ng beloved hindi na rin madalas sumama sa activities okay, ng dating mga kabarkada. So, nagkaroon lang ng relasyon, nagkaroon lang ng boyfriend o girlfriend, nawala na yung pagiging, uh, yung makipag-social ka sa mga dati mong uh, kasama, mga kaibigan. Parang yung buhay mo nakatuon na lang sa kanya, doon na lang, kayo na lang magkasama. Hindi yun tunay na pag-ibig. Okay? That's not true. I mean, it's not real. It's fake love. Kasi uh, the author of this book calls it um, parang infatuation. Okay? Seven signs ng pehing love. The Axe Effect, mata Complex, Crazy for You Syndrome, and that's just the two of us feeling. Next, the need you here sickness. I need you here sickness. Kung peke ang pag-ibig o pag-ibig, madali itong mawala kapag magkalayo ang magkasintahan. Mababaw ang pundasyon ng relasyon dahil nakatuon lamang sa pisikal na aspeto, yung kaanyuan lang, doon lang sila nakabase. Okay, so madaling mawala yan, mababaw lang ang foundation nila. Kapag hindi na nakikita, nahahawakan o nakakausap ang partner, unti-unti nang nanglalamig. Parang ganito, malamig kasi pumapagyo. <laughs> ang damdamin hanggang sa mawala ang interes. Pero ang tunay na pagmamahal hindi kayang pantayan ng distansya. So marami nga siya na long distance relationship pero uh, sa kabilang dako ng mundo yung kasintahan pero hindi nawawala yung love nila kasi totoo yung nararamdaman nila sa bawat isa. So that's true love. But when you are only experiencing infatuation, that's not real love it's very shallow ang foundation. Kaya kapag di mo na siya nakita, wala na yung interest mo. Limot mo na siya. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi kayang patayin ng distansya. Kahit ilang taon pa kayong hindi magkita, kung talagang tunay ang iyong pagma ang pagmamahalan o nararamdaman, gagawin nyo. Gagawin yung dalawa ang lahat para mapanatili ang pagtingin nyo sa isa't isa. So that's the need you hear sickness. So again, to uh, simplify, uh, the need you hear sickness, ibig sabihin mababaw lang ang pundasyon at kapag hindi mo na nakikita ang, kasa- ang kasintahan mo, nawawala na siya ng paunti-unti. So next, last two. Kung ayaw mo, huwag mo. Problem. Kung ayaw mo, huwag mo problem. That's the, the other sign ng uh, pecking love Madaling nasisira ang relasyon ng mga infatuated sa mga simpleng away o tampuhan dahil laging may LQ. Alam LQ? Lovers Quarrel. Unti-unting natutuyo ang damdamin. Nag-aaway dahil hindi magkasundo sa maliliit na bagay. Example, hindi tinext, di ba ako tinext? Hindi nagustuhan ng gupit, pangit ng gupit mo, ano ba yan? Sabi ko sa iyo, huwag kang magpagupit ng ganyan. Ang ikli-ikli na. Mukha ka ng lalaki. Eh, kung yung babae naman nagpagupit yung lalaki, ano ba yan? Mukha ka ng, ano? Drug lord sa bilibid. <laughs> Nagpakalbo eh. Alright, so yun. Yung mga simpleng bagay na pinag-aawayan. Alright? Like, for example, isa pa, um, nakalimutan magsabi ng I love you. Gusto na lagi marinig, I love you. I love you. All the time. I love you na lang ang I love you. More on words. Okay? So, mga simpleng bagay na kalimutan lang, nagtatampo na. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay dahil sa pagiging self-centered. Okay? Sa isip ng bawat isa, ako muna bago ikaw. Kaya self-centered ang tao dyan. Hindi rin maiwasan na makapagbitiw ng masasakit na salita kapag nagtatampuan o nag-aaway ang dalawa Pagkatapos ng away, parang ang batang eh. Sorry na love. Ganon. Pero nasabi mo na yung masakit na salita. Then after that, saka na naman mag-sorry. So, napakababaw lang ng uh, uh, ganyang mga klaseng pag-ibig. So, if you if you can see me and you can hear me loud and clear, uh, you, you can just click on the or hit on the like button or the heart or whatever yung mga em- emoticons dyan sa baba, or you can type a message below. If you want to ask something sa akin, you can just type it. At least somehow, no, magkausap-usap naman tayo tonight. Kasi it's just a test. This is just a test broadcast. This is not actually the uh, real broadcast na plano kong gawin sa Hugot Radio. Na gusto ko lang talaga i-share yung nababasa ko dito kasi nakakatuwa naman Uh, marami sa ating gustong-gustong makarinig ng mga payo about uh, love kasi sino pa namang hindi um, gusto, magustong makarinig ng uh, mga magandang payo or uh, tips about love. Kasi when you are in love, you feel great, di ba? Ako nga. Am I in love? Yes, I am. I don't know. Pero, honestly, ay yung relationship ko ngayon, I am single, but I love someone. But medyo complicated. But you know what? The real love is, you know, loving God first. Because love starts sa Kanya. Yun yun. If you love Him, you'll be able to love someone else better. And of course, yourself too. Now, asan na ba tayo? Medyo nawawala ako lagi. Pasensya na ha. But uh, I hope you understand. Asan kayong lugar ngayon? Could you please tell me? Kasi alam, para malaman ko naman kung saan kayong lugar. Actually, I live in Albay and right now it's raining so hard dito sa, sa labas ng bahay kasi meron kaming bagyo. Uh, it's signal number one. Wait. Let me close the window. Um, signal number one tonight and it's signal number two daw bukas. So let's see. Sana wag naman masyadong lumakas kasi kawawa naman yung mga maapektuhan. So, moving forward, by the way, um, I was reading about the seven signs ng Peking Love. Na, nasa number five na tayo, or number six. At yung last is yung kung ayaw mo, wag mo. Yung walang pakialaman. Mag-away kayo. Oh, ayaw mo, di wag. Diba? Uh, ganun. So, hindi rin maiiwasan na makapagbitiw ng masakit na salita kapag nag-aaway ang dalawa Pagkatapos nun, magbabati na para mga bata. Okay, pero sa halip na magpatibay ang ras o mapatibay ang relasyon, unti-unting nanlalamig ang damdamin ng bawat isa. Kasi hindi nga malalim ang foundation nila. Okay? Ang laging pag-aaway ay tanda ng lumalaking lamat sa relasyon. So if you are in a relationship and you keep on fighting, okay, lagi na lang halos everyday you keep on fighting ng mga, dahil sa mga maliliit na bagay, Ibig sabihin, hindi ganun kalakas ang inyong pagsasama. Okay? Nagkakaroon ng lamat yan. Kung gusto nang makipag-break ng isa sa kanila, <laughs> no big deal. Wala problema. Ganun yun. So, ibig sabihin, hindi talaga ganun kalakas ang kanilang pagsasama. So, that's not real love. Kasi if you love, if if the love is real between the the two of you, uh, yeah, um, kung talagang totoo ang pagmamahal niyong dalawa, ipaglalaban niyo lahat yan kahit ano pa man, di ba? Through thick and thin, through sickness and health, parang kasal na. So, dapat ganun yun. But kung ganito ang na-experience nyo at wala kayong pakialam na magkahiwalay kayo, that's not true. That's just infatuation. And the last uh, sa mga signs ng peking love ay akin ka lang attitude Akin ka lang. Walang ibang makakaari sa iyo kundi ako lang. Ganun yan. <laughs> Katatakot ang mata ko. Eh. Parang, parang mangain. May pagka-possessive. Yung taong na minamahal mo, sa tingin mong mahal mo at minamahal ka, ay napaka-possessive. Okay? Ang isang infatuated na tao, gusto niya parang pag-aari niya yung taong kinakasama niya. Ayaw na ayaw na mawala sa paningin nila ang kanilang partner. Di lang makita, galit na. Okay? Jealousy becomes part of the relationship. Okay? So, parang lagi na lang may pagsiselos. Natatakot kasi na mabaling ang atensyon. Natatakot sila na mabaling ang, ang atensyon sa iba ng kasama nila. Okay? Or yung partner nila. Parang sinasabi sa kapartner na gusto ko lumigaya ka. Okay? Pero, huwag ka nang titingin sa iba. Huwag. Kailangan ako lang ang buhay mo. <laughs> okay? Hindi lang tao ang pinagseselosan. Maraming bagay. Kahit yung mga bagay na o gawain na umaagaw sa, sa atensyon ng kanilang kasintahan ay pinagdidiskatahan o pinagdidiskitahan din, pinagseselosan. And that, my friends, is not real love. Because ang ganyang pag-uugali or ang pagiging possessive sa pagmamahal ay hindi yung totoong pagmamahal. Kasi when you love someone, you have to trust that person. Ganon yun. So, kailangan mong pagkatiwalaan na kapag sinabi niya na ganito, uh, mahal ka niya at uh, pinaglalaban niya yung sa inyo, you have to, you know, um, believe that. At huwag mo nang pagdudahan. Kasi kung lagi na lang ganon, hindi totoong love ang nararamdaman yung dalawa. Again, to recap, seven signs ng pecking love, kasi baka maputol na naman tayo. Seven signs ng pecking love, the axe effect, yung tipong parang pabangong axe na makita mo lang, susunod-sunod ka na, tapos parang uh, nawala ka na sa katinuan because of that effect. Next is the mata complex. Okay? Yung tipong sa unang tingin, okay siya. Then sa, sa next na tingin mo, nawala ulit yung pagmamahal mo. Parang okay lang. Ayaw na agad, agad-agad. Next, crazy for you syndrome. Yung parang uh, disorganized ka na. Siya na lang lagi. Uh, sira na utak mo. Kahit saan ka tumingin na parte ng mundo, nakita mo yung mukha niya. That's crazy for you syndrome and that's not real love. Just the two of us feeling. ng tipong kayo lang, dalawa, kayo lang ang tao sa mundo, wala kayong pakialam sa mga dati yung ginagawa sa mga dati yung kasama. Next, the need you hear sickness. Okay, yung tipong uh, kapag nandito ka, in love kayo, at kapag wala na, nawawala yung nararamdaman. And the last two, kung ayaw mo, wag mo, uh, problem. Kung mag-away-away lang, at nakaisip yung isa na ayaw ko na, ayaw mo na rin, So walang pakialaman. So that's not real love. And the last one is the akin ka lang attitude. Yung pagiging possessive sa isang relasyon ay hindi po yan totoong pagmamahal. So those are the seven signs ng Back in Love. I hope you enjoy it and you enjoyed it. And if you want to read more about the these uh, topics, uh, you can get it. You can get this book sa PCBS or Philippine uh, uh, Christian bookstore, and it's called Love Struck by Ronald uh, Okay, and uh, according to this uh, title, Love Struck, Love Musha, Sure Ka Ba? Sure Ka Ba? Love Musha? Okay, you have to be sure. And again, this is Ron on uh, Hugot Radio. And if you want to listen to Hugot Music online, uh, our radio station, our online radio station, plays Hugot Music 24 7 uh, just like the songs you are hearing right now. You can go to our page and look for the link, or you can go directly to bit.ly forward slash Hugot Music. This is Ronaldo, or this is Ron. You can call me Ron or Ronaldo, whatever you like. And uh, I'll see you again next time. I hope you enjoyed it.